Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, September 2003. Mark, chapter 6. Και εξήλθεν εκείτεν και έρχεται εις την πατρίδα αυτού και ακολουθούσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και γενομένου Σαββάτου ήρξα το διδάσκην εν τη συναγωγή και οι πολλοί ακούοντες εξεπλήσσον το λέγοντες πότεν τούτο ταύτα» Και τι η σοφία ειδωτήσα τούτο, και η δυνάμεις αυτή διά των κυρών αυτού γινόμενη. Ούχουτος έστειν ο τέκτον, ο βιός της Μαριάς και αδελφός Ιακώβου και Ιωσήτος και Ιούδα και Σίμωνος, και ουκίσιν οι αδελφοί αυτού οδε πρόσιμας, και εσκανδαλίζον το εν αυτό. Και έλεγεν αυτής ο Ιησούς ότι «Ούκ την προφήτης ατιμος, ημίεν τη πατρίδη αυτού» και εν τη συγγενεύσιν αυτού και εν τη οικία αυτού, και ούκε δύνατο εκεί ποιήσε ούδε μίαν δύναμιν, ημί μή λίγης αρρώστης επί της κύρας ετεράπευσεν, και εταύμασεν δια την απιστίαν αυτών, και περιήγην κομάς κύκλο διδάσκον. Και προσκαλείτε τους δώδεκα, και ήρξα το αυτούς αποστέλην δύο-δύο, και ειδίδω αυτής εξουσίαν των πνευματών των ακαταρτών, και παρήγγειλεν αυτοί συνά, μη δεν έρωσιν ισοδόν, ή μη ραβδόν μονον, μη αρτών, μη πύραν, μη εις την ζώνην χαλκών, αλλά υποδεδεμένος σαντάλια και μη εντίσαστε διοκητώνας. Και έλεγεν αυτοίς, όπου εάν εισέλτητε ησικιάν, εκεί μένετε, εώσαν εξέλτητε εκείτεν και όσαν τόπος μη δεξίτε ημάς, μη δι' ακούσωσιν ημών, εκπορευόμενοι εκείτεν, εκ εκτινάξατε τον κουν τον υποκάτω των ποδών ημών, εις μαρτύριον αυτής, και εξελτώντες εκήρυξαν ή να μετανοούσιν, και δαιμόνια πολλά εξέβαλον, και ήλφων ελέω πολλούς αρρώστους και εθεράπευον και ήκουσεν ο βασίλευς Ηρώδης, φανερών γαργένε τότε όνομα αυτού, και έλεγον ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εγγυγερτή εκ νεκρών, και δια τούτο ενεργούσεν εδυναμίσεν αυτό. Άλλοι δε έλεγον ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι ως εις των προφητών. Ακούσαστε ο Ηρώδης, έλεγεν, «Ον εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην ούτως ηγέρτη». Αυτός καροϊρόντες, αποστήλας, εκράτησεν τον Ιωαννήν και έδισεν αυτόν εν φυλακή, δια Ηρωδιάδα την κυνέκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, ότι αυτήν εγαμίσεν. Έλεγεν γάρο Ιωάννης το Ηρώδη ότι «Ουκ εξεστήν σύ έχειν την κυνέκα του αδελφού σου» Ήδη Ηρωδιάς ενίχεν αυτό και ήτελεν αυτόν αποκτήνε και ουκ δυνατό ο Γαριρόδης εφοβήτω τον Ιωαννήν, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και αγιον, και συνετήρι αυτόν, και ακούσας αυτού πολλά υπόρρη, και ιδέως αυτού οικουεν. Και γενομένη σήμερας ευκύρου, ότι ρόδης της γενεσίης αυτού δείπνον επίσεν της μεγιστάσιν αυτού, και της χιλιάρκης, και της πρώτης της Γαλιλαίας, και εις ελτούσις της τυγατρός αυτού ηρωδιάδος, και ορχισαμένης ήρισεν το ηρωδί και της συνανακημένης ο ότι βασιλεύσει κορασίο, έτησον με ο Ιαντελής και δώσω Και όμως εν αυτοί ότι, εάν με ητήσεις, δώσω σύ ως ημίσους της βασιλείας μου. Και εξελτούσα, είπεν τη μητρία αυτής, τι ετήσω με. Είδε είπεν την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτίζοντος. Και εισελτούσα ευτής μετασπουδής προς τον βασιλεία, ητήσα το λεγουσά, Τέλου ένα εξ αυτής, δώσμη επί πίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού, και υπεδήλυπος γενόμενος ο βασιλεύς, δια τους όρκους και τους ανακοιμένους, ουκ τελήσιν ατετήσε αυτήν. Και ευτής αποστήλας ο βασιλεύς σπεκουλάτορα, επέταξεν ενέγκη την κεφαλήν αυτού, και απελτών, απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή, και είναι και την κεφαλήν αυτού επί πίνακη, και έδωκεν αυτήν το κορασίο και το κοράσιον έδωκεν αυτήν τη μητρή αυτής, και ακούσαντες οι αυτού, ήλταν και ήραν το πτώμα αυτού και έτικαν αυτό εν μνημείο. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγυλαν αυτό πάντα όσα πείσαν και όσα εδίδαξαν. Και λέγει αυτής, «Τεύτη ημείς αυτή κατηδιαν, εις ερημον τοπον και αναπαύσαστε ολίγον οι ιερκόμενοι και οι πάγοντες πολλοί και ουδεφαγήν ευκαιρούν, Και απίλτον εν το πλοίο εις έρημον τοπών κατηδιάν. Και είδαν αυτούς οι πάγοντας και έγνωσαν πολλοί και πεζοί από πάσον των πόλεων συνέδραμον εκεί και προήλτον αυτούς. Και εξελτών είδεν πολλήν όχλων και εσπλανκνίστη επ' αυτούς ότι ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα και ήρξα το διδάσκην αυτούς πολλά. Και ήδη ώρας πολλής γενομενής, προσελτώντες αυτού, οι μαθητέ αυτού έλεγον ότι ερήμος έστειν ο τόπος και ήδη ώρα πολλή, απόλυσον αυτούς συν απελτώντες εις τους κύκλο αγρούς και κόμας αγοράσωσεν εαυτής τη φάγωσιν. Όδε αποκριτής είπεν αυτής, τότε αυτής ημις φαγήν, και λέγουσιν αυτό, απελτώντες αγοράσομεν δινάριον διακοσίων αρτούς και δώσομεν αυτοίς φαγήν, ο δελεγεί αυτοίς, πόσους έχετε αρτούς, υπάγετε, είδετε, και γνώντες λέγουσιν πέντε και δύο ηχθιάς, και επέταξεν αυτοίς ανακληθήνε πάντας, συμπόσια συμπόσια επί το χλωροκόρτο. Και ανέπεσαν πρασίε πρασίε κατά εκατόν και κατά πεντηκοντά, και λάβουν τους πεντεάρτους και τους διοκτιάς. Ανεβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησεν και κατέκλασεν τους άρτους και ειδίδου τις μαθητές να παρατητώσιν αυτοίς, και τους διοκτιάς εμέρισεν πάσιν, και έφαγον πάντες και εκορτάστησαν. Και ήραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα και από των ικτιών, και ήσαν οι φάγοντες τους άρτους πεντακισκύλοι άνδρες Κεύτης κασέν τους μαθητάς αυτού εμβίνε εις το πλειόν και προαγήν εις το περάν προς διτσέδαν, εως αυτός απολύτων οχλών. Και αποταξάμενος αυτής απίλτεν εις το όρος προσεύξαστε. Και οψίας γενομένης, ειν το πλειόν εν μέσω της θαλάσσης, και αυτός μόνος επί της γης, και ειδών αυτούς βασανιζομένος εν του ελαβνήν, ειν γαροάνεμος εν αντίος αυτής, περί τετάρτην φυλακήν της νυχτός έρχεται προς αυτούς, περί πατών επί της θαλάσσης, και ήτελεν παρελθήν αυτούς. Είδε, οι δόντες αυτών επί της θαλάσσης περιπατούντα, έδωξαν ότι φάντασμα έστιν, και ανέκραξαν, πάντες καρ' αυτόν είδαν, και έταρακτησαν. Όδε ευτής ελάλησεν μετ' αυτόν, και λέγει αυτής, «Ταρσίτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε, και ανέβηε προς αυτούς εις το πλοίον και εκόπασεν ο άνεμος και λίαν εν αυτής εξιστάντο. Ουγαρ σύνικαν επί της άρτης, αλλήν αυτόν η καρδία πεπορούμενη. Και διαπεράσαντες επί την γην, ήλτον εις γενισαρέτ και προσορμίστησαν και εξελτών των αυτών εκ του πλοίου, ευτής επιγνώντες αυτών, περιέδραμον όλην την κοράν εκείνην, και ήρξαν το επί της κραβάτης τους κακώς έχοντας περιφερήν, όπου οίκουον ότι έστειν. Και όπου αν εις πορεύητο εις κομμάς εις πόλης εις αγρούς, εν τες αγορές ετίθεσαν τους ασθενούντας και παρεκαλούν αυτόν να του κρασπέδου του ηματίου αυτού άψονται, και όσοι αν ύψαν το αυτού εσώζοντο.